بوك تو باتسبسي أشتوانس داشم كتوري أدي تكان سي برايتس كتوري آن سكيتيتي ผมอ่านแล้ว Aš skaičiau ผมอ่านหนังสือนิยายทั้งเรื่องแล้ว เข้าใจสุปร a s ผมเข้าใจแล้ว ผมเข้าใจข้อความทั้งหมดแล้ว ตอบ atsakyti ผมตอบแล้ว aš atsakiau ผมตอบคำถามทั้งหมดแล้ว aš atsakiau į visus klausimus ผมทราบแล้ว ผมได้ทราบแล้ว aš tai žinau aš tai žinojau ผมเขียน ผมได้เขียนแล้ว อัชเตรชวอัชเตปรชวผมได้ยิน ผมเคยได้ยินแล้ว อัชเตกิร์จูอัชเตกิร์เดียว ผมกำลังรับ ผมได้รับแล้ว อัชเตอัตเนชูอัชเตอัตเนชู ผมกำลังนำมา ผมได้นำมาแล้วอัชเตอัตเนโชอัชเตอัตเนโชผมซื้อ ผมได้ซื้อแล้วอัชเตเปรคูอัชเตโนเปรคูผมคาดไว้ว่า ผมได้คาดไว้แล้วว่าอัชโตติกิวาเซ Aš to tikėjausi. ผมอธิบายผมได้อธิบายแล้ว Aš tai aiškinu. Aš tai paaiškinau. ผมรู้ ผมรู้แล้ว Aš tai pažįstu. Aš tai pažinojau.